Թուրքիային պետք է հեռու պահել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումից։ Երևանի ժամանած բժիշկները Ստեփանակերտում հանդես են եկել դասախոսությամբ։ ՀԱՊԿ ղեկավարներն աջակցել են Ղարաբաղի վերաբերյալ Վիեննայում ու Սանկտ Պետերբուրգում ընդունված պայմանավորվածություններին։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի մասին հարցը հանվել է Երևանյան նստաշրջանի օրակարգից։ Հանրապետական մարզադաշտը կհամապատասխանեցվի միջազգային ստանդարտներին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հոկտեմբերի 14-ի լույս 15-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 20 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի երածքային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել ավելի քան 420 գրակոց։ Հյուսիսային եւ հյուսիսարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաեւ ՍՎԴ տիպի դիպուկահար հրացաններ։ Ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հետևել են հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հերոսաբար մարտիրոսված մեր քաջորդիների անուններն անմար Փարոսի պես ուղեկից են դարձել հայ ներկա եւ գալիք սերունդներին։ Մեր գործընկեր Գառնիկ Ալեքսանյանը զրուցել է այդ քաջորդիներից մեկի Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի ծառայած զորամասի հրամանատարի հետ։ Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված ռազմական գործողությունների ժամանակ հակառակորդին հաջողվել էր գրավել զորամասի դիրքերից մեկը։ Հայ զինվորները հակագրոհով շատ արագ ճշնամուն հետ շպրտեցին իրենց ելման դիրքերը, պատմում է զորամասի հրամանատար գնդապետ Սամվել Գրիգորյանը։ Ապրիլյան քարոյա պատերազմի հետ կապված թեկուզ այն չի կարելի համարել քարոյա նամանալ մեր զորամասի պաշտպանության տեղամասի հետ կապված, որովհետև մեր մոտ պատերազմը մի քիչ ուշ ավարտվեց, անընդհատ հետակոծում էին եւ մեր դիրքերը եւ շրջակա բնակավայրերը, հակառակորդը ընդհանրապես չէր լռում, մինչեւ նրան չլռացրեցին։ Այդ օրերի ընթացքում մեր զորքը բավականին բարձր մարտական ոգի դրսևորեց, բավականին պատրաստվածություն եւ ճիշտ հակառակորդին հաջողվեց որոշակի ժամանակահատվածով գրավել մեկ դիպ, բայց այն արագ կերպով ետգարավեց հակագրոհի միջոցով, այդ հակագրոհի մասնակցեցին մեր զորամասի լավագույն հրամանատարներ, լավագույն զինվորներ, եւ դասավորեցին բարձր պատրաստականություն։ Նրանք հակառակորդի ինտենսիվ հրետակոծության տակ հակառակորդի կողմից այդ զենքերի բոլոր տեսակի զենքերի կիրառման թողոբոյի մեջ կարողացան ուժ գտնել իրենց մեջ դրսևորել բարձր բարոյական հատկանիշներ եւ յետ մղել հակառակորդին յետ շփրտել իրենց ելման դիրքերը եւ վերականգնել մեր դրությունը նախկին Ադրբեջանի հատուկ ջոկատայիներին դիմակայած քաջորդիների մեջ էր նաև Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանը։ Ռոբերտի սխրանքը, ինչպես հավաստում է Զորամասի հրամանատարը, նոր սերնդի համար հանուն հայրենիքի անznվիրության ուղենիշ է դարձել նրա զինվորների եւ գալիք սերունդների մեր ռազմիկների համար։ Ռոբերտ Ադաջյանի սխրանքը մեր համար մեծ պատիվ է, քանի որ այսօր ցանկացած հրամանատարը կուզենա, որ իր ենթական արժանանա նման կոչումների։ Բավականին զինծառայողում էր Ռոբերտ Ադաջյանից բացի նա ապարքեվատրվեց ոսկե արտիվ իշխանշանով, մոտ 2-3 տասնյակ զինծառայողներ ապարքեվատրվեցին տարբեր պետական եւ երաժշտական մեդալներով նաև։ Ռոբերտ Ադաջյանի կողմից կատարածը մի հատ փարոս է, որ ուղեկցում են, ձգտում են նմանվել նրան, եւ մենք մեր առօրյա գործունեության ընթացքում հիմա երբ պատերազմյան ժամանակահատվածում մշտապես հիշեցնում ենք նրանց, հասցնում ենք նրանց նրանք, ովքեր դեռ չեն ճանաչում Ռոբերտ Աբաջանին, որովհետև ունենք նաև զինծառայողներ, որ լարա համարվում քարորյա պատերազմից հետո, եւ իզուր չէ, որ մենք ուսումնական գումարտակի մուտքի մոտ տեղադրել ենք Խաչքար, որը նվիրված է Մերապելյան զոհերի հիշատակին, եւ ամեն անգամ որպեսզի նրանք տեսնելով, լսելով կարողանան իմանալ Ռոբերտ Աբաջանյանի եւ մյուս տղաների կողմից կատարած այս խրանքի մասին եւ փորձեն նմանվել, որտեղ դա շատ կարեւոր է, որտեղ հիմիկվա մեր ժամանակակից տեխնիկայով հարուստ պետությունների պատերազմների փորձը ցույց է տալիս, որ մարտական ոգին իր ուրույն տեղն ունի եւ մեծ դերակատարություն ունի պատերազմի ելքը որոշելու համար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երևանում ավարտվել է ՀԱՊԿ անդամպետությունների ղեկավարների հավաքական անվտանգության խորհրդի նստաշրջանը։ Քննարկվել են ՀԱՊԿ նախորդ տարվա գագաթնաժողովների որոշումների իրականացման ընթացքը, ինչպես նաև կազմակերպությունում նախագահության ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կողմից առաջադրված առաջնահերթությունները։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված երկու տասնյակ հարցերի շրջանակում քննարկվել են միջազգային իրավիճակը եւ հավաքական անվտանգության ապահովման արդիական հարցեր։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի մասին հարցը հանվել է հավաքական անվտանգության խորհրդի Երևանյան նստաշրջանի օրակարգից։ Այս մասին հայտնել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահի խոսքով հարցը քննարկվելու է տարեվերջին Սանկտ Պետերբուրգում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի Երևանյան նստաշրջանի արդյունքներով կազմակերպված ճեպազրույցի ժամանակ տեղեկացրել է, որ ՀԱՊԿ գործընկերներն աջակցություն են հայտնել այս տարի Վիեննայում ու Սանկտ Պետերբուրգում Ղարաբաղյան խնդրին նվիրված գագաթնաժողովներում ձեռքբերված պայմանավորվածություններին որոնք ուղղված են հակամարտության գոտում իրավիճակի ապակայունացման կանխմանը, իրավիճակի կայունացմանը ու խաղաղ գործընթացի առաջխաղացման համար պայմանների ստեղծմանը։ Նստաշրջանի ժամանակ հաստատվել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի բացառապես խաղաղ լուծման անհրաժեշտությունը։ Աջակցություն են հայտնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին, որոնք ուղղված են հակամարտության կարգավորմանը, միջազգային իրավունքի սկզբունքների ու նորմերի, ՄԱԿ-ի կանոնադրության դրույթների Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի հիման վրա, մասնավորապես ուժի չկիրառման կամ ուժ կիրառելու սպառնալիքի անթույլատրելիության, պետությունների տարածքային ամբողջականության, իրավահավասարության ու ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Հայաստանը չի կարող դուժել ԱՄՆ-ի ու Ռուսաստանի վատթարացած հարաբերություններից – Այս մասին ասել է ռուս արևելագետ Մերձավոր արևելքի ինստիտուտի նախագահ Եվգենի Սատանովսկին, նշելով, որ Հայաստանի առաջ դրված չէ ընտրություն ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի միջև։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի համ, համար ԱՄՆ-ն այսուհետ ոչ հուսալի գործընկեր է, որովհետև չի կատարում պայմանավորվածությունները, իսկ Ռուսաստանը նախկինի պես այլևս այդ հանգամանքի վրա աչք չի փակելու։ Քաղաքագետը ԱՄՆ քայլերը որակեց որպես խաղանենգի գործողություններ, նշելով, որ հաշտեցման հերանեկարներ չի տեսնում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Վերանորոգվել է Ստեփանակերտ Կարմիր շուկա ճանապարհահատվածը։ Ջրափոսերն ու սողանքից առաջացած իջվածքներն այլևս անցյալում են։ Որոշ տեղերում վիճակն այնքան անմխիթար էր, որ մասնագետները ստիփաց էին հիմնովին վերակառուցել։ Կարավան սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը դա իրականացնում է նոր տեխնոլոգիաներով, ինչպես ասաց ընկերության աշխեք Արշավիր Ազատյանը, օգտագործվում է նաև նախքին ասֆալտե ծածկը, բայց արդեն նորացված։ Ճանապարհի որոշ հատվածներ շատ վատ վիճակում էր գտնվում, դա նոր տեխնոլոգիայով RM-ով վերամշակել ենք ճանապարհը, նորից նրա վրա ասֆալտ ենք արել։ Հին ասֆալտը վերամշակում ես, ցեմենտը լցնում ես, ինքը իր տեխնոլոգիան իր մեջ շաղախում է ու բետոն է դառնում, այնուհետև այդ բետոն չորանալուց հետո ասֆալտ է ստանում։ Քաղաքաշինության նախարարության մասնագետների գնահատմամբ կապիտալ վերանորոգման անհրաժեշտություն կար նաև Շուշի Ստեփանակերտ ավտոճանապարհին։ Հենց դա է պատճառը, որ որոշ տեղերում շինարարները չեն բավարարվել կարկատաններով։ Քաղաքաշինության փոխնախարար Պավել Նաջարյանի խոսքով այս ուղղությամբ նախատեսված է ճանապարհի մոտ 2 կիլոմետր հիմնովին վերակառուցում աշխատանքները կատարվում է շատ բարձր որակով, ասֆալտի որակը հենց այսօր էլ նայեք շատ բարձր որակի ասֆալտ է ընդհանրապես այս տարի բոլոր ասֆալտի գործարանները կատարել են շատ որակով ասֆալտապատումներ իրանց որակը ասֆալտի շատ բարձր է լավ է նույնիսկ Հայաստանից են ստուգում եւ գալիս այն եզրակացության որ մեր արտադրած ասֆալտը շատ որակով է Ներհանրապետական ճանապարհներից բացի այս օրերին լայնածավալ աշխատանքներ են տարվում նաև Մայրաքաղաքում։ Ասֆալտապատվում է Ստեփանակերտի Արաքելյան փողոցի Սարի լանջ տանող հատվածը։ Պետական միջոցներով ասֆալտապատվում է նաև Եղիշե փողոցն ամբողջությամբ։ Ըստ Պավել Նաջարյանի, նախարարությունը փորձում է բարեկարգել Մայրաքաղաքի այն փողոցները, որտեղ շինարարական միջամտությունն անհետաձգելի է։ Խոսքը Իսակովի 4 հասցեում գտնվող այդ երկար շենքն է եւ Վազգեն Սարգսյան 25 բակը։ Այ այդքանը այս տարի փաստորեն անելու են։ Նշենք, որ կապալառու ընկերությունները նախատեսում են շինարարական աշխատանքներն ավարտին հասցնել առաջիկա օրերին։ Մեծ շենը Մարտակերտի շրջանի 5 գյուղերից է։ Գյուղի պատմության մասին խոսելիս մեծ շենցիները հպարտությամբ են նշում, որ գյուղի 5 գերեզմանոցներում տապանակարերի արցանագրությունները վկայում են, թե արդեն 8-րդ դարում այստեղ բնակվել են իրենց նախնիները։ Բելլալալայանն է պատմում. Գյուղի փորձառու նախկին մանկավարժ Վիլյամ Դանիելյանը հպարտությամբ է խոսում ակնառու գործիչների մասին, ովքեր ծնվել են մեծ շենում, հայտնի մանկավարժներ, ռազմական գործիչներ ու բժիշկներ։ Ուսումը միշտ էլ գյուղում առանձին տեղ է զբաղեցրել, անկախ գյուղական աշխատանքից, կենցաղից ու դժվարություններից։ Ժամանակին մեծ շենի դպրոցը Ձորակի ամենամեծ կրթօջախներից է եղել, որտեղ ուսանելու էին գալիս նաև հարևան գյուղերի երեխաները դպրոց հաճախ հաճախել են երկար տարիներ մաղավուզը, մոխրաթաղը, լյուլասազը, սես մոտի գյուղը բոլորը։ Մեծ չենի միջնակարգը տվել այնպիսի կադրեր, որ պրոֆեսորներ, գիտնականներ Դպրոցի հին շենքը, ինչպես ասում են, լիակատար ծառայեց նպատակին ու իր պայմաններով ու հարմարություններով արդեն չէր համապատասխանում ժամանակակից չափանիշներին։ Նոր շենք ունենալու հարցը լուծվեց կառավարության ծրագրով, 2003 թվականին կառուցվեց մի հարկանի ու ընդարձակ դասասենյակներով շենք, որը կապիտալ վերանորոգվեց 2011 թվականին համագյուղացի ռուսաստանաբնակ բարերար Կարլեն Եսայանի միջոցներով։ Դպրոցը կրում է բարերարի անունը։ Նոր միհարկանի ու ընդարձակ դասասենյակներով շենքում ստեղծված են բոլոր պայմանները դասաժամերը լիարժեք անցկացնելու համար։ Դպրոցն ապահովված է նաև նյութատեխնիկական բազայով ու անհրաժեշտ մասնագետներով, ասում է տնորեն Մայկո Մարկարյանը։ Շատ հարմարավետ է, դասապրոցեսները նորմալ ընթանում են, ստեղծվեց համագարկչային կաբինետ, գեղեցիկ դասարաններ։ Ուղղակի ձմեռը մի քիչ ծրտոտ է լինում, թեկուզ ջերուցման համակարգ կա, բայց մի քիչ ծրտոտ է լինում։ Մեջենի միջնակարգ դպրոցը կառուցված է 100 աշակերտի համար, սակայն այսօրվա դրությամբ այստեղ ուսանում է 50 աշակերտ։ Ապրիլին ինչպես սահմանամերձ մի շարք գյուղերում այստեղ եւս դասերը ընդհատվել էին աշակերտներից ոմանք տեղափոխվել էին ավելի ապահով տեղ՝ Ստեփանակերտ, Շուշի, Ասում են, որ տեղափոխության պատճառը ոչ թե վախն է եղել, այլ ծնողների մտահոգությունը։ Ավելին դեռ ատե աշակերտուհիները պատրաստական են զինվորի կողքին լինելու, գոնե խոսքերով ողջավորելու համար, իսկ ոմանք էլ երազում են զինվորի համազգեստ կրելու մասին գյուղից դուրս եմ եկել, որովհետև մայրիկս է այդպես կամեցել։ Թեկուզ մեր գյուղի ակնեմակայակոսներ եղան, բայց մենք չվախեցանք։ Զինվորին մենք կարող ենք օգնել մեր խոսքերով, ոգեշնչելով զինվորին։ Եթե նույնիսկ պետք լինի, մենք էլ կգնանք առաջնագից։ Ես կցանկանայի նաև բանակ գնալ։ Ես իմ ապագան պատկերացնում եմ միայն բանակում, իսկ վստահ եմ, որ գյուղը հաստատ մի քանի տարի հետո կծաղկի։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երևանի Պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբան Գագիկ Ղազինյանն ու պատմության ամբիոնի վարիչ Արթուր Վաղարշյանը երեք այցելել են Արցախի Պետական համալսարան եւ հանդիպել իրավագիտության բաժնի ուսանողների ու պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ։ Հանդիպման սկզբում ողջույնի խոսքով հանդես է եկել ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը, ով կարևորել է երկու հայկական պետությունների մայր բուհերի միջև նմանատիպ հանդիպումները։ Երևանի Պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանը իր խոսքում մասնավորապես ասել է. Արցախում պիտի զարգանա իրավագիտությունը, որովհետև նման զարգացող երկրներում, ինչպես Արցախն ու Հայաստանի Հանրապետությունն են, այս մասնագիտության անհրաժեշտությունը կա կյանքի բոլոր ոլորտներում առանց իրավագետ մասնագետների դժվար է երկրում օրենքի իշխանություն հաստատել, կայացած հասարակություն կառուցել։ Գագիկ Ղազինյանը կարևորել է Երևանի պետական համասարանում կրթություն ստացած լավագույն ուսանողների Արցախ վերադառնալը եւ հայրենիքում իրենց մասնագիտական գործունեություն ծավալելը։ 2017 թվականի հունվարի 1-ից հաշվետվությունների էլեկտրոնային եղանակով ներկայացման ծառայությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կիրականացվեն հարկ վճարողների միջոցներով։ Այդ կապակցությամբ հարկային մարմինն ավելի է ակտիվացրել ուսուցման աշխատանքները, Կազմվել են ուսուցման կարիք ունեցող հարկվճարողների ցանկերը, ըստ որի էլ կազմակերպվում են դասընթացներ։ Մարտ ամսին դասընթացներ են անցկացվել 95 հաշվապահների հետ, իսկ սեպտեմբերի 30-ից մեկնարկած դասընթացներում ընդգրկվել են 118 հաշվապահներ։ Դասընթացները կրելու են շարունակական բնույթ։ Ստեփանակերտի եւ Երևանի քաղաքապետարանների նախաձեռնությամբ եւ ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության աջակցությամբ Երևանի Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոնի դերասանների մասնակցությամբ Արցախի մայրաքաղաքի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի է ունեցել Վիլյամ Շեքսպիրի Կամակոր կնոջ սանձահարումը կատագերգության բեմադրությունը։ Թատրոնի տնօրեն Էդգար Բադալյանի խոսքով այն հիմնադրվել է 1986 թվականին ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Մհեր Մկրչյանի ջանքերով։ Ի սկզբանե այն կոչվել է Վարդան Աչեմյանի անվան արտիստական թատրոն։ Արտիստի մահից հետո վերանվանվել է Երևանի քաղաքապետարանի Մհեր Մկրտչյան արտիստական թատրոն, որով ժամանակ այն ղեկավարել է Մհեր Մկրտչյանի կինը Թամար Հովանիսյանը։ Իսկ վերջինիս Հայաստանից մեկնելուց հետո թատրոնը մի քանի տարի չի գործել։ Այն վերաբացվել է 2004 թվականին Լինսի հիմնադրամի միջոցներով հիմնական վերանորոգումից հետո։ Թատրոնի ներկայիս գեղարվեստական ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ալբերտ Մկրտչյանի որդի Մհեր Մկրտչյանն է, ասել է Էդգար Բադալյանը, հավելելով, որ Արցախում 6-րդ անգամ են հանդես եկել ներկայացումներով։ Մարզասերների համար Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում վերակառուցման ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում։ Ըստ մարզադաշտի տնօրեն Արմեն Ապրեսյանի, այս պահին մարզադաշտի 5 նստարանները փոխարինվում են նորով։ Արդեն վերանորոգվել է մարզադաշտի հանդերձարանի շենքը, որն ունի ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան պայմաններ։ Փոխվել է նաև մարզադաշտի լուսավորությունը տեղադրվել է արհեստական խոտածածկ, ասել է Արմեն Ապրեսյանը եւ ընդգծել, որ այդ աշխատանքների արդյունքում նախատես ստացվում է հանրապետական մարզադաշտի պայմանները համապատասխանեցնել միջազգային ստանդարտներին։ Արմեն Ապրեսյանը տեղեկացրեց նաև, որ մարզադաշտի վերանորոգման աշխատանքները իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆուտբոլի ֆեդերացիաների նախագահների համաֆինանսավորմամբ։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, հնարավոր են տեղումներ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 9-ից 14 աստիճան։ Տաքություն։